Međutim, ono večera što ćemo mi pokušati jeste onaj, skratiti <clears throat> onoliko koliko vrijeme dozvoljava da se <clears throat> da se nešto kaže o tome, o toj borbi sa svojim nefsom. E, ovdje je spominuto znači borba i nefs. Borba, inače kad se spominje ta borba, često ljudi i najviše <clears throat> idu na borbu kažemo onu fizičku borbu to jeste borbu sa neprijateljem međutim pošto danas onaj, nije ni vrijeme da se o toj borbi priča danas je e, vrijeme najviše i treba najviše spomnjati onaj, tu borbu baš sa svojim nefsom jer mi smo svjedoci u kakvom je stanju umet poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem u kakvom u kakvom je halu u kakvom smo mi halu kao cjelokupan ummet <clears throat> s tim da ne treba isključivati onaj i mesele uopšteno borbi i to su znači mesele koje, o kojima treba pričati međutim mi smo večeras izabrali temu znači borba sa znači tim nefsom e, drugi dio da kažemo ovoga onaj naslova jeste taj nefs znači to je taj onaj duša ili e, jedno biće jedan čovjek mi smo često puta i ja sam lično spominjao i napominjao da sam čovjek <clears throat> se sastoji od te dvije komponente jeste o, taj fizički dio čovjeka i onaj duhovni ili duševni onaj dio to je taj nefs vidjet i mi smo svjedoci da muslimani najviše pridaju najviše predaju, pridaju baš onaj pažnje tom fizičkom dijelu onaj te komponente čovjeka. Pa ćete vidjeti da su ljudi spremni po 8 sati ili po 10 sati da e, svakodnevno rade kako bi taj e, dio tog nefsa ili tog čovjeka onaj zadovoljili njegove potrebe. To je taj fizički dio čovjeka. On, i tu muslim, tu, tu uopšteno ljudi uopšte se ne umaraju tragajući za obskrbom kako bi se jednostavno obskrbili kako bi tu kako bi taj, taj dio nefsa ili tog čovjeka kako bi zadovoljili i tu ljudi apsolutno onaj, se nikako ne razlikuju da li treba raditi ili ne treba raditi čak e, često puta se onaj, kritikuju oni koji ne radi da kažemo dovoljno kako bi se obezbijedili e, materijalno u tom materijalnom pogledu Međutim, ono što je kod muslimana bitna stvar jeste upravo da taj e, dio ne smije čovjeku da bude prioritet i da mu bude sve u životu. Nažalost, kod većine ljudi je Haman samo taj dio onaj glavni i najviše se ili Haman sav njegov dio koji gdje se njegov, ona, njegova borba ogleda jeste taj fizički dio onaj čovjeka. To je ta borba za Dunjalukom. A, međutim, mi muslimani moramo više obrati pažnje na taj drugi dio, to jeste taj nefs, znači duhovni, onaj, duhovni dio čovjeka. I e, to je ono što će čovjeku, da kažemo, poboljšati i taj materijalni, materijalnu stranu, a svakako to je ono što će ponijeti čovjek sa sobom, jer upravo čovjek, kako je rekao poslanik sallallahu alaihi je rođen da vječno živi. Ovaj naš život svakako je Uh, samo <clears throat> ovaj dunjalski život je znači dio našeg života jedan mali dio koji je neznatan da kažem u onoj beskonačnosti ili, ili u vječnosti koju Allah subhanahu wa ta'ala znači obećao i svakako će se desiti svakom čovjeku. <clears throat> E, nefs <clears throat> ili borba znači sa tim nefsom jeste upravo da čovjek e, <clears throat> obrati pažnju na stvari ili tu borbu. Upravo uh, Ibn Kajim al-đauzi rahmetullahi alejhi on je uh, da kažemo u četiri jedne etape ili ili četiri tačke uh, onaj, naveo kako čovjek da se bori sa tim nefsom, sa svojom, sa svojom dušom. I prvu stvar koju je e, še Ibn Kajim rahmatullahi alaihi on je napomenuo jeste borba tog nefsa ili borba čovjeka e, na polju znanja. Jer znanje čovjeku jede upravo ono što mu donosi sreću znači na ovom dunjaluku, rahatluk na ovom dunjaluku i garanciju znači na ahiretu. I upravo jeste ta prva, znači, tačka ili prva etapa borbe, znači, džihadu nefs ala, ala ilm. Znači, da se čovjek bori sa svojom dušom, kako, dušom kako bi onaj podučio, kako bi uzeo što više, znači, znanja, onaj, kako bi se mogao oduprijeti svim tim izazovima, da kažemo, o, na ovom dunjaluku. Jer svakako naše mjesto, naše mjesto rada jeste upravo ovaj dunjaluk, da bi čovjek pobrao plodove na ahiretu. I ovdje je znači toliko bitna stvar i upravo jeste najbitnija stvar ova prva tačka jeste borba, znači borba znači te duše znači na polju znanja. E, što se tiče e, borbe na polju znanja ili uopšteno znanja kao znanja to je da kažemo ključ uspjeha znači ključ uspjeha znači na dunjalu i svakako ključ uspjeha na ahiretu i upravo Allah subhanahu wa ta'ala kad je u pitanju znači znanje e, postavlja znači E, jedan ajet koji je došao u onaj <clears throat> na način da Allah smutala pita ljude ili ta'adžuben, znači da se čuđenjem, čuđenjem hel jeste vi ledine ja'lemune u ledine la ja'lemun, da li su isti oni koji znaju oni koji ne znaju. Allah smo tala u ovom ajetu hoće da kaže nisu isti oni koji znaju oni koji ne znaju. I upravo, znači, to je istina, to je hak, rekao Allah smo znači istinu, znači da nisu isti oni koji znaju, oni koji ne znaju. E, šta znači da nisu isti oni koji znaju, oni koji ne znaju? E, nisu isti oni koji znaju riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, znači gdje je obeća, obećao ljudima na dunjaluku. Obećao Allah subhanahu wa ta'ala puno stvari. Jedno od tih stvari jeste obećao e, <clears throat> od tih obećanja koje Allah subhanahu wa ta'ala znači obećao ljudima kako bi a, najrazdvojio one koji znaju šta je Allah obećao A pa šta je, znači, i oni, on razvoju one koji ne znaju šta je Allah obećao. Pa Allah smo tela, znači, obećava onim ljudima koji čitaju, koji stiču znanje i, u, u, znači, ovdje se upravo ogleda, znači, onaj položaj, položaj čovjeka koji zna i odnosno položaj znanja i upravo Allah smo tela kaže <clears throat> ona, u jednom ajetu ma yafalu Allahu bi adabikom in šakertu mu amentu. I neće Allah, znači, e, neće činiti azab. Ma jef'alu Allahu bi azabikum. Znači, neće Allah znači, kažnjavati ljude, oni koji zahvaljuju Allahu subhanahu wa ta'ala i oni koji, koji vjeruju. I ovdje je spomenuto, znači, prije svega, znači, onaj zahvalnost. I ovdje upravo Allah subhanahu wa ta'ala obećava onima koji zahvaljuju Allahu da ih neće kažnjavati i onima koji vjeruju svakako. Međutim, ovaj ajet, da bi ga čovjek znao i da bi ga shvatio, mora ga čitati, mora znati. I upravo se ogleda, znači uvrštava se ovaj prvi ovaj prvi stepen borbe, a, borbe, znači naše borbe, znači a, e, sa našom dušom u, u sticanju znanja. Oni koji znaju da je Allah subhanahu wa ta'ala obećao da neće onaj da neće kažnjavati ljude, oni koji zahvaljuju Allahu subhanahu wa ta'ala i koji vjeruju, onaj, e, to je dio taj znanja koji će čovjeka svakako znači na ovom dunjaluku da pa kažemo njegovu dušu oplementi i ovdje isto se oglašava na je, razdvaja znači hel jeste vi ledina ja lemune vo ledina la ja lemun da li su isti oni koji znaju oni koji znaju nisu isti oni koji znaju da ga Allah neće kažnjavati ako bude zahvalan i oni koji ne znaju onaj, ako zahvaljuju da neće biti onaj kažnjeni. E, drugi ajet isto koji, i puno tih ajeta koji isto ona na, na, na sličan način Allah subhanahu wa ta'ala onaj obećava obećava recimo za samo taj dio na segment, da kažem, u našem životu, da Allah neće kažnjavati ljude. <clears throat> ma, eh, još ma eh, ma, eh, ajet koji isto, subhanallah, ne mogu da se sad sjetim, uh, sjetit u toku predavanja, znači ajeta koji isto tako Allah subhanahu wa obećava <clears throat> ma, ma, kan Allah Allahu li uazibaku vente fihi vuma Poma kjane Allahu muazibahum vohum jestakfirun. To je jest ajeta onaj koji je isto bitan onaj neće Allah subhanahu wa taala znači kažnjavati ljude sve dok se ti kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem sve dok se ti među njima neće kažnjavati te ashabe znači sve dok se ti među njima jer Allah subhanahu wa taala znači one ljude koji su bili sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem to su bili najbolji najbolja generacija znači to su ashabi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Allah neće kažnjavati sve dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem među njima i kaže umma kana Allahu li yu'adhibahum wa hum yastaghfirun kaže neće ih Allah kažnjavati one ljude koji će doći posle poslanika sallallahu alejhi ve sellem dok su oni u istikfaru sve dok znači traži oprosta za one svoje grijehe koje eventualno čovjek znači čini, a nema čovjeka koji ne čini grijehe. I ovdje znači da bi se čovjek spasio znači te kazne na dunjalu ko upravo znači Allah subhanahu wa znači upozorava ljude da čini znači non stop istighfar i ono kako je došlo u hadisu poslanika sallallahu da je u jednom predaji stoji da je 70 preko 70 puta poslanik sallallahu alejhi činio istighfar Allah subhanahu wa u drugoj predaji znači stoji da je preko 100 puta znači tražio oprosta od Allah subhanahu wa a traženje oprosta za svoje grijehe i kajanje za svoje grijehe u onaj upravo Allah subhanahu wa obećava da neće ljude kažnjavati na ovom dunjaluku odnosno ovdje se isto razumijeva znači suprotno razumijevanje znači na fum na fumu halefa što ima u u, u šerijatu znači suprotno razumijevanje jeste da će Allah kažnjavati one ljude koji ne ne ne čine istikfar i da će Allah kažnjavati ljude one koji ni ne zahvaljuju Allah subhanahu wa taala i ovdje treba uvijek obratiti pažnju na sve te ajete koji dolaze znači uvjetovano znači onaj kad Allah uvjetuje nešto da recimo ovdje kako je došlo znači, da vas Allah neće kažnjavati sve dok vi činite istikvar, znači ima uvjet da vi činite istikvar. I drugi ajti koji isto tako uvjetno se onaj postavlja, znači uvijek treba obrniti stvari tako da ako čovjek to ne radi, znači onaj biće i neće izuzeće mu se ono što Allah spontano znači obećao. Upravo i ovaj ajet e, govori govori znači i, i dokaz nam je baš ovaj prethodni ajet kaže Allah spontano hel jeste vi ja jalemune, vo ledine la jalemune. Da li su isti oni koji znaju, koji znaju da je istikvar sebeb ili razlog da ga Allah neće onaj kažnjavati. I oni koji ne znaju da je istikvar sebeb, da kažemo da se hoće ga Allah kažnjavati ili, neće, ili ga neće kažnjavati. Ovo je recimo dio znanja, da kažemo od Kur'ana, a na kraju krajeva e, poslanik Slavsana kaže talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima Kaže Allah poslanik Slavsana, znači e, traženje znanja, ili izučavanje ili proučavanje znanja, ovdje se konkretno misli na šarijatsko znanje i to je ono što će čovjek kada kažemo i tekako ona, oplemeniti njegovu dušu ili taj njegov nefs, to je taj drugi dio, o kome, drugi dio ili druga komponenta, znači čovjek o kojoj mi večera znači govorimo, ona, taj, to znanje će oplemeniti tu dušu jednostavno i to je, taj, to, je to polje gdje čovjek mora da juđahidu, juđahidu nefse, nefsehu alel ilm. Ona, da čovjek znači e, bori se znači bori se da bi njegova duša znači došla iz, do, do spoznaje do saznanja kako bi mogla znači ispravno Allaha subhanahu wa ta'ala obožavati kako bi mogla se ispravno ponašati ili ili opstati na ovom dunjaluku e, mnogo je ajeta koji govore isto nam po pitanju znanja i po pitanju znači onaj obavez traženje znanja e, još ću samo dodati u što se tiče znanja kaže Allah subhanahu wa ta'ala yerfa <clears throat> ilahu ladine amanu minkum bil ladine utul ilma darajat Allah će znači E, uzdignuti na posebne stepene ledine amanu ledine utu ledine amanu jer fa ilahu ledine amenu minkom one koji znači vjeruju od vas u ledine utu ilme darađati one kojima je dato znanje znači Allah su nam tada isto obećava znači posebno, zna, posebno položaj ili posebno, poseban stepen onima koji E, koji traže znanje i odnosno koji e, svoju dušu su, koji, koji su svoju dušu uposlili znači u traganju, i istraživanju znači sticanju znanja tako da je onaj znanje jedan od ključnih da kažemo onaj stvari na, za uspjeh jednog, jednog čovjeka a pogotovo znači kad je u pitanju vjernik i inače e, mi smo svjedoci <clears throat> da današnje recimo razilaženje umeta ili razilaženje muslimana ili razilaženje uopšteno ljudi uglavnom je glavni razlog glavni razlog jeste što ljudi ne poznaju dovoljno materiju a upuštaju se u raspravu e, današnje recimo na razilaženje u Bosni i uopšteno znači u čitavom svijetu vi ćete vidjeti da su glavni razlozi ili uzroci razilaženja umeta jeste to njihovo neznanje, ta njihov džehl. E, nemoguće recimo zamisliti da se dva alima raziđu i da jedan drugog ne gledaju, da se da budu jedan drugom neprijatelji. To je bilo nemoguće. I često oni koji, da kažem, evo ovdje i postićem braću i postićem ljude svakako da istražuju, da, da traže, da sticaju znanje, da traže to znanje, a pogotovo vjernici često puta su i većina vjernika je možda, možda i došlo recimo na, do saznanja da su prijašnji alimi, da su htjeli da raspravljaju o nekim meselama, meselama jedan drugog ubijede u ono, u ono svoje mišljenje. Dođe čovjek e, sa jednim mišljenjem, uh, ima sve da kažemo onaj dokaze o tom mišljenju dođe kod drugog alima i taj alim ga znači ubijedi u svoje mišljenje a ovaj ali ubijedi tog drugog svoga da kažemo onaj hasma ili tog s kime se raspravlja ubijedi ga u svoje mišljenje tako da obo, obo dvojica zamijene znači onaj zamijene promijene stavove a, međutim kad se razgovara ili kad se raspravlja sa znanjem onaj to je da kažemo i pohvalo nema apsolutno smetnji Međutim, znači, kad se raspravlja bez znanja, to je pogubno i to ono što a, jednostavno umet, da kažemo, košta a, na, i te kako košta kad se umet podijeli, onako kako je poslednji kada se nam opozorio da će se umet podijeliti na 73 skupine. A uglavnom njihovo razilaženje ili, ili podjela tog umeta jeste uglavnom znači razlog glavni razlog jeste znači nedovoljno nedovoljno poznavanje znači materije o kojoj se raspravlja i onde a onde gdje se razilazimo <clears throat> i zato je obavezno znači zato im kajim rahmetullahi alejhi on što se tiče onaj te borbe sa svojim nefsom kao prvu stvar kao prvu stavku ili prvu tačku jeste da čovjek mora da se bori znači svoj, sa svojom dušom, znači njegova duša se bori kako bi sticala znanje. Nažalost, mi danas provodimo vremena i vremena gubimo u gledanju televizije, u gledanju da kažemo da tim na, na, preko interneta svaka svako razno raznih stvari, stvari koji nam onaj skreću da kažemo onaj e, našu koncentraciju gdje se trebamo da koncentrišemo recimo na to traganjem za ispravnim znanjem, za onim korisnim znanjem međutim nama nažalost šejtan uzima od našeg vremena znači jednostavno nas onaj odvodi onda gdje ne treba i to je jednostavno to je, njegov, to je dio njegovog posla a, na ovom dunjaluku. Svakako e, neće se <clears throat> e, neće nasjesti na te stvari, te šestanske spletke, onaj, onaj kome se Allah smuna tala smilujemo. Zato Allah molim smuna tala da nam se smilujemo da budemo od onih koji će tražiti znači, korisno znanje i da svakako to od tog znanja znači da ima koristi on i njegova porodca i svakako njegovo, ona, njegovo okruženje. E, druga stvar što se tiče ove večerašnje teme, znači borbe čovjeka sa svojim nefsom, E, druga znači stavka koju je Ibn Kajim rahmetullahi alejhi jeste spomenuo od one borbe sa e, znači duše da u sticanju znanja spomenuo odma posle toga onaj koji je e, koji stiče znanje i koji dođe do znanja kaže mora svoju dušu da isto tako pritišće i da se bori sa njom kako bi to znanje znači usvojio u praksi znači to je isto bitna stvar Onaj, zato e, imam Buhari rahmetullahi alejhi e, u svojom svome sahihu je <clears throat> napisao jedan e, naslov el ilmu el ilmu qabl al amal znači da bi čovjek radio e, neko djelo onaj mora prije toga da poznaje znači da ima znanje o tome znači ne može Allaha obožavati bez znanja jer ako ne može se Allah obožavati bez znanja jer onaj ko obožava Allaha bez znanja on, znači on će lupat i jednostavno prolupat i jednostavno znači onaj neće ispravno obožavati Allaha i zato će biti znači kažnjen ona jer inače u islamu nema ništa iz glave u islamu je znači došlo sve onaj u ovoma faratna fil kitabi min shay znači nismo u ovoj knjizi ništa izostavili Znači, zato je ona, i inače, ne samo u knjizi ova knjiga je došla, Kur'an je došao kao uh, prospekt za jednog čovjeka. Znači, ništa nije izostavljeno za ovog čovjeka na ovom dunjalku. Znači, Kur'an je, znači, potpun, i poslanik sa Lalaj znači, potpuno onaj, objasnio i e, upotpunio, da kažemo, svoju misiju koju, za koju Galas Allah smanotela, znači, onaj, obavezao da, da dostavi znači poslancu i da objasni ljudima ovu vjeru. I zato je obavezna znači stvar onaj koji hoće da radi onaj da postupa, pogotovo kad su u pitanju vjerske stvari, znači mora prije toga znači imati znanje. E, ono što isto obavezuje čovjeka jeste to je ova druga tačka da onaj koji je uzeo znanje koji zna, znači on je obavezan da po tome znanju znači radi. Znači djelo je isto tako onaj bitno jer e, <clears throat> znanje bez djela je znači ni, ništavno, nema apsolutno nikakve vrijednosti. Često puta ljudi miješaju ove stvari, brkaju onaj znanje i, i rad po tom znanju. I često puta vidjet ćete ljude da kažu ono, ja sam musliman i ja znam dosta stvari, međutim na dijelu ga nema. Ona, I dijelo je ono koje jednostavno razdvaja, a kažemo ljude. Kad bi išlo po tome da je samo dovoljno znanje, onda bi bilo da je šetan, da kažemo, <laughs> najbolji onaj musliman ili najbolji da kažemo jer on ne samo da, da ima znanje nego on je na kraj kreva znači ubijeđen da Allah subhanahu wa taala postoji Znači nema nikakve sumnje da Allah postoji i da džennet postoji i da džehennem postoji i da kazna postoji i da nagrada postoji. A Ona, međutim, ono što ga a ono što će ga odvesti u džehennem jeste što po, po tom znanju po tom jekinu, po tom ubjeđenju ne radi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala znači obavezao svakog čovjeka onaj, da e, dijelom se dokaže znači, e, znači dijelo je isto to je da kažemo e, razdvajač onaj, od pa kažemo muslimana i nemuslimana. E, zato e, u jednom hadisu je došlo da kaže Allahu poslanik za sedem el, <clears throat> el imanu bid'un vasab'une au bid'un vasitune šobe. Znači iman se dijeli na 60 i nekoliko ogranaka ili 60, 70 i nekoliko ogranaka. U ovom rivajetu, u ovom rivajetu znači onaj ravija u ovom, da kažem, hadisu ravija se ne sjeća tačno poslanik sa da li je rekao 60 i nekoliko ogranaka ili 70 i nekoliko ogranaka. Tako da <clears throat> a, iman, kad čovjek pogleda u ovom hadisu kako je došlo, kaže Allahu kelimetun la ilaha illa Allah. Wa adnahu amatatul adani tarih wal haya'u min al iman. Znači iman se dili na tih 60 i nekoliko koliko, ili 70 i nekoliko onaj ogranaka, kaže najveći stepen imana, kaže kelimetun la ilaha illa Allah. Da čovjek kaže ili da posvjedoči da nema drugog istinskog, istinskog božanstva osim Allaha subhanahu da je Muhammed sallallahu alejhi ve njegov poslanik kaže wa adnahu a kaže najmanji stepen imana, imana jeste da čovjek skloni ono sa puta što smeta ljudima kaže wal haya'u min al iman a kaže eh, <clears throat> stid je od imana Međutim, ovdje kad čovjek e, vrati se na ovaj hadis, kad ga razloži ili kad ga analizi, analizira, vidjet ćete da je došlo, znači tri su stvari došle ili vezane za ovaj hadis. Kaže, uh, najveći stepen imana jeste da čovjek kaže la ilaha ilala. Čime se izgovara la ilaha ilala Muhammed Rasulullah? Izgovara se jezikom. Uh, kaže, u ednaho, kaže, najmanji stepen imana je, kaže, da ukloniš ono što smeta ljudima, čime se uklonja to? Sad se ne može sa jezikom ukloniti ono što smeta ljudima, nego rukom. Znači, uh, imamo znači u imanu imamo jezik, imamo ruku, to jeste dijelo, wal hayau min iman kaže a i stid od imana, e sad stid da se nalazi na jeziku ili na ruci? Ne, nego se stid nalazi u srcu. Tako da ovaj hadis objedinio objedinio znači tri stvari koje bez kojeg iman apsolutno ne može se zvati imanom. Tako da je ovdje onaj koji ima znanje, ovo, ovo je večeras mi temi koju, o kojoj govorimo, znači onaj koji ima znanje, to je ta prva znači tačka koju je Ibn Kajim rahmetullahi alejhi znači spomenuo koliko je bitna stvar da čovjek znači bori se znači sa svojom dušom kako bi oplemenio znači sa tim znanjem znači nije dovoljno samo da čovjek ima znanje i da jezikom govori to znanje nego ovaj hadis nam ta, upravo znači onaj potvrđuje da nije dovoljno znači samo znanje nego jednostavno mora čovjek prijeći na djelo e, i kaže u, u, u, kaže vajednahu, kaže najmanji stepen imana jeste kaže, da, ukloni, da uklonite ono što smeta ljudima sa, sa puta. Znači, a uklanjanje znači, stvari ide sa, sa rukom i upravo u islamskim šartovima jeste, vidjećete da su isto tako poredane stvari otprilike Mi smo to, često puta se spominje, to ne treba uopšte onaj spominjati, nego ti islamski šarti, znači od prvog pa do zadnjeg, vidjet ćete da imaju znači, i jezik, da imaju i ruke i da ima znači onaj srce. Tako da Ovaj hadis jednostavno objasnio i pojasnio znači da onaj e, znanje ili jezik nije dovoljno znači kod čovjeka znači da čovjek jednostavno mora da radi po tom znanju. <clears throat> I zato je bitna sva da bi duša opstala. Znači koliko je bitno da čovjek nauči, da čita, izučava, da proučava znači ovu vjeru, znači mora da prijeđe znači kao druga znači tačka ili druga etapa jeste da bori se sa svojom dušom da ono znanje znači primijeni u praksu. I to je ono što će da kažem jednostavno oplemeniti, oplemeniti, oplemeniti njegovu dušu i onda da kažem žutna duša će da bude živa. E, treća tačka ili što je Ibnu Kajim Rahmatullah Ali znači spomenuo u borbi, a, u toj borbi da kažemo o, ogromnoj borbi za, a, za svoju dušu, kako da se borimo sa našom dušom, kaže kad čovjek Ovo je sve, da kažem, ove četiri tačke su uglavnom e, kako bi duša bila živa, kako bi jednostavno opstala na ovom dunjalku, znači ove četiri tačke su da kažemo bitne da se ona poredaju i da ih sa četiri večera pomenemo. E, ta treća tačka, kad je čovjek naučio znanje, e, primijenio u praksu onaj to znanje, e, kaže obaveza jeste da to znanje prenese znači na drugu. Znači da uvetun ila <clears throat> ila, ila hadel amel. Znači, dava, znači da čovjek poziva ljude u ono što on zna i što, u što, onaj, u što on radi, što je primjenio u svoju praksu. Tu ćete vidjeti, recimo, kad čovjek nije ispravno naučio stvari ili kad nije ispravno primjenio stvari, vi ćete vidjeti da čovjek, primjer radi, klanja 20, 30, 50 godina, ali njegovo dijete može da sjedi pored njega, da može i pije alkohol, i da mu namazi prolaze, on se apsolutno znači, ne, ne osvrće na, to, na, na svoje dijete. Ili njegova unuka, razumiješ, kad, je upit, kad su pitani ljudi, može da dođe na pola gola, on apsolutno neće progovoriti da kaže kako te nije sramota doći pred djeda ili pred vabu, tako, tako. Neće progovoriti. Ovdje imate, znači, anomalije kad čovjek nije ispravno naučio stvari, kad je možda mehanički naučio stvari i nije ispravno primijenio u djelo znači to stvar. E, onaj koji je ispravno naučio stvari i, i ispravno primijenio u praksu stvari, on je obavezan da poziva znači druge u ono što je on naučio, ono što je znači on on u praksu primijenio. Ovdje je isto bitno sad napomenuti da čovjek ne smije pozivati ljude onaj ne u smislu da je mu zabranjeno totalno onaj da poziva ljude ono u što on ne radi. Zato je obavezno, znači čovjek koji poziva ljude u dobro, znači on mora da ima u praksi to dobro. Jer e, zašto mora biti u praksi? Jer na sudnjem danu ima jedan hadis koji je poslanik sam rekao on, kad su, kada se ljudi budu okupili na sudnjem danu, tražit će ljudi će tražiti u džennetu reće gospodaru gdje su oni ljudi koji su bili razlogom ili uzrokom da smo mi danas na ovom mjestu na kojim jesmo. Znači bili su ljudi e, uzrokom da su ljudi da su neki ljudi ušli u džennet. Pa će Allah smo nadala povesti i pokazat će znači njihovo mjesto, a oni će biti u džehennemu da nas Allah sačuva. Njihova utroba će biti on, na, na, na jednim platama, užarenim platama, kako je došlo u hadisu poslanika s.a.v. kad njihova će utroba biti, kaže, na platama, a on će se okrećati oko svoje utrobe kao što se magarac okreće oko svoga žrvnja. Pa su oni upitali, o, Allah, o, o gospodaru, zašto to tako kaže? Oni su pozivali u dobro, a nisu, sam, nisu to radili. I zato je ovdje jedna opasnost da čovjek onaj, poziva u, u, u, u hajr, da poziva ono što on ne radi. I često puta mi imamo onaj prigovor da kažu e, kako može on ili kad je u pitanju recimo pokrivanje muslimanki kaže kad može e, hođina ili kad može od ovoga ili od onoga hađe, ona je čijeka biti otkrivena ili žena otkrivena, znači pa može i moja. E zato e, čovjek mora imati onaj opreza i mora biti oprezan musliman svaki jer na sudnjem danu će biti e, uzar, bit će znači snošenje tuđih, tuđih da kažemo grijeha. Onaj, ljudi će na sudnjem danu doći, kaže Allahu Allah u poslanih pa će mu Allah smutala prikazati njegova loša djela, pa će on sve priznat, reće gospodaru, jesam, ja sam to radio, pa će mu Allah subhanahu wa ta'ala pokazati ogromna brda loših dijela, pa će reći gospodar subhanahu wa ta'ala, i ovo su tva loša dijela, pa će on zanegirati, reći gospodar, ja ovo nisam radio, nisu ovo moja loša dijela. Pa će mu Allah subhanahu wa ta'ala, znači onda saopštiti, kaže, ovo su e, dijela onih ljudi koji su se ugledali na tebe. I ovdje, znači, čovjek mora biti oprezan. Onaj, mi danas e, nije situacija, ili nije stanje da mi kažemo, <laughs> šta mene briga znači za drugi, ja ću da živim kako ja hoću, a ne interes na drugi. Allah mi čovjek kad izađe na ulicu, kad izađe ono na četiri zida gdje ga ne vidi, onaj, gdje ga onaj, ne vidi niko osim Allah, kada izađe iz ta četiri zida, e, onda mora paziti, Boga mi dobro, kako se ponaša i šta radi. Jer on ili je pozitivan onaj primjer ili negativan primjer. Ako bude pozitivan primjer, isto tako Allahu poslanik sa selem je na isti način, znači hadis koji je došao kada Allah smutala bude činio hisab ili ta <laughs> obračun ljudima, pa će spomenuti ljudima koji su radili dobra djela, sve će im spomenuti njihova dobra djela, pa će oni priznati treći gospodar, jes, mi smo to radili. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala pokazati ogromna brda, znači dobrih djela, pa će reći Allah subhanahu wa ta'ala i ovo su vaša dobra djela. Pa će oni zaregirati i reći gospodaru mi nismo ovo radili, nisu ovo naša dobra djela. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala reći e, niste vi radili, ali su radili oni koji su se ugledali na vas. Kaže, njima se nije ništa umanjivalo, kaže, a vama se isto opisalo kod da ste i vi, kod da ste vi radili. Tako da imamo, znači, priliku da budemo, znači, onaj, uzorni i dobri, onaj, <clears throat> da kažemo ti uzor u dobro ili uzor, da kažemo, u tom zlu, a svakako ćemo snositi, znači, posljedice, onaj, da li te pozitivne ili negativne posljedice. Allahu molim, subhanahu wa ta'ala, znači, da budemo od onih koji će stvarno onaj raditi ono što su da kažemo onaj naučili i koji će znati da prenesu znači na svoju porodicu ono što su naučili i ono što su djelo sproveli. E, kad je u pitanju znači ispravno znanje i ispravno da kažemo praktikovanje onoga znanja, onaj u srcu se pojavi da kažemo jedna jedan nagon da čovjek ne može biti sebičan, ona vjera je takva da čovjek ne može je zadržati samo kod sebe. I zato je obavezan Znači ovo kako Ibn Kajim Rahmatullah Alehi znači spomenuo ove četiri znači onaj tačke onaj borbe a, naše duše sa naš, a, borbe na, sa našim dušama jeste upravo da čovjek ono što je naučio ono što je onaj, u, u dijelo onaj, sproveo da mora pozivati onaj, u, u, to što on radi u, u, to, u to znanje da kažem ono, u, to dijelo koje on znači, čini. A na, na koji način sad pozivati ljude i kome treba, koga treba pozivati, kako prvo, koga prvog, koga drugog, kako, na koji način pozivati. Ono što je došlo da kažemo ta, ti početne tačke ili odakle početi sa pozivom, kaže Allah subhanahu wa taala jaju heledine amenu ku enfusekum vehlikum nara. E ovo je znači početna onaj tačka koga pozivati u vjeru. Ovi koji vjerujete, kaže Allah subhanahu wa ta'la, ku anfusakum sebe čuvajte od, znači, od vatri, To jeste ono što ste naučili i ono što u djelo, znači morate u djelo sprovesti. Na taj način se znači čuvate od vrati od vatre, znači vi u djelo sprovedete u ehlikum nara i pozivajte znači svoju porodicu, svoju djecu, odnosno prvenstveno znači svoju ženu i svoju djecu, onaj da radi ono što si ti naučio, onaj da im to moraš im prenijeti i ono što ti radiš. I ovdje kad je čovjek ispravno naučio, ispravno saznao stvari, znači ili ispravne stvari naučio i ispravno postupio, znači u dijelo to sproveo, onaj, ne može srce da kažemo odoljeti, a da to neće prenijeti na one koji su okolo njega. E, zato kažem ono što sam malo prije spomenuo, e, ljudi koji gledaju svoje čjerke, znači napola gole, ili koji su pustili čjerke pa one hodaju, znači i do pola noći i posle pola noći znaju ili uopšte ne zna kad dođe čjerka ili sin, nevezano, znači i sin je ista skoro stvar, to je odgovornost, znači na čovjeku samo je veći ajb, kod nas je to onaj, poznato u narodu, da je veći ajb ili veća sramota, znači kad je ćerka znači kad ćerka dolazi onaj, kasno u noć. Aj muškarcu se može progledati neke stvari, međutim u islamu odgovornost je ista i kod muškarca i kod žene, međutim veća je da kažemo, sramota i veća je onaj, odgovornost kad čerka, da kažemo, dolazi često, kad dolazi kasno, znači u noć. E, jedan, e, jedan moj prijatelj, tako malo slikovito spomenuo, kaže, naši bošnjaci više se brinu za onaj kokošinje, za one koke, jesu li one zatvore, hoće, hoće li lisica pojesti, kaže, koju koku ili odnijeti koju koku, nego, kaže, o svojim čerima. Ona i vjerujte da je to tako, nažalost, kažem u našem narodu, da se ljudi tačno više boje za one koke, da lista ne odnesu, nego za onu svoju kćerku koja možda Allah samo zna šta radi. E, stari ljudi koji, <clears throat> ono prije rata, kažem te generacije, možda preko 40 godina, znači ti prije ratne generacije, još možda ovi stariji ljudi onaj, dobro znaju prije, jer prije samog rata je bilo, bilo sramota, ogromna, ogromna sramota, ono što je danas samom postalo, nas Allah sačuvao, znači skroz haman normala, onaj, taj, da kažemo, ta prostitucija koliko je proširena. Prije se prstom upiralo, znači, i u selima, pa hajde u gradovima manje više, ali prstima, prst, prstom se upiralo u onu djevojku koja, za koju se zna da hoda s nekim tamo i koja možda se prostituira. Učitim, danas je, nažalost, postalo to haman nemoguće naći ženu čestitu, osim onima kojima se Allah, subhanahu wa smilu Allaha, molim da, naš, da vjera znači, uđe u naša srca, da uđe u naše pore, kako bi se zaštitili ne samo tog, da kažemo, poroka, nego svih tih poroka, jer čovjek ne može biti normalan anaj, osim sa vjerom. Ne može biti normalan, znači svi se, da kažemo, standardi po, poremete, anaj, sve se mjere, da kažemo, poremete i pokvare kad nema čovjek, e, kad čovjek ne mjeri onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala znači objavio, odnosno kako je onaj kako je objavio u svojoj knjizi znači islam je znači najispravnija jedino ispravna mjera ona i muslimani sa islamom mogu znači samo ispravno mjeriti sve druge mjere su da kažemo onaj krnjave nisu potpune ili možda čak onaj često puta budu neispravne zato ova znači ova ovaj segment ili ova tačka da čovjek eh, poziva u ono u ono da kažemo što je saznao i ono što je u dijelo znači sproveo to mu je znači obaveza onaj, obaveza normalno ovdje čovjek mora e, dobro da pazi e, metode poziva znači ljudi ne može čovjek sijeći neke stvari pa čak kad je u pitanju porodica konkretno da to bila djeca muška ili ženska ili djevojka ili, ili ti momci u, u porodici ili možda čak i supruga ili žena ili kod žene na, naspram čovjeka ili naspram djece čovjek a, e, ne smije da kažemo sjeći stvari onaj, onaj da presijeca ili da lomi stvari dijete ne može shvatiti tek, tek tako jer proces da bi čovjek došao u, u fazu da poziva druge ljude mora se vratiti znači šta je o, koliko je trebalo njemu znači onaj vremenski ili onaj u tim etapama da, da se vrati na te etape on je prvo morao saznati spoznati pa sprovesti znači u djelo pa tek onda da poziva znači ljude često puta ljudi prenagle i hoće odjednom da promijene situaciju u porodici i hoće odjednom promijene stanje i da kažemo i u, onaj, u komšiluku i u svojoj, da kažem, široj porodci i zato mora imati sluha čovjek da se vrati kako je on ušao u vjeru, kako se on prihvatio, da kažemo, tim stvari, kako je on shvatio te stvari i zato je obavezna stvar da istom metodom ili istim, da kažemo, procesom, procedurom da poziva, da kažemo, tu svoju djecu. Anaj, ne možeš ti od djeteta tražiti odmah da ono klanja, ili od ćerke da se ona odmah pokrije, ili da odmah, razumite ona prihvati i usvoji sve ti, da kažemo, vjerske onaj propise, nego ne, nego, znači, mora se, mora čovjek pozivati onaj to svoje dijete da on čita, da on spozna. Isto što si ti, kako si ti spoznao, i onda da traži, kad spozna, da objasni koja je vrijednost, da nije vrijednost, nema, nema, i znanje nema vrijednosti ako čovjek ga ne sprovede, sprovede, znači, u djelo Onako ono što sam spomenuo, na početku da šetan subhanallah uh, Allah ga prokleo on zna e, stvari više nego što mi zna i zna preciznije i bolje nego što mi zna znamo ali nema djela i zato će Allah uvesti u džehennem I zato je bitna sad, znači, taj e, redoslijed ili ta procedura, znači, mora se isto prenijeti na, na porodcu kako bi zdravo uh, ili da kažemo kako bi onaj bezbolno izašao iz konflikata u, na koje čovjek sigurno može da dolazi ako bi sjekao stvari. Na kraj kreva naš poslanik sa ovaj sedem znači, najbolje pokazao znači, metod kako pozivati ljude onaj, pozivati znači ljude u vjeru, a svakako znači kako bi ispunili a onaj, kako bi išli tom, tom, tim redoslijedom ove ove metode koje znači, je Ibn Kajim rahmetullahi alejhi znači spomenuo, znači te četiri onaj metode u, u, u borbi borbe naše sa našim nefsom, sa našim dušama, ona jeste upravo ta treća ona etapa ili ta treća tačka jeste da čovjek poziva ono što je on primijenio odnosno prije toga što je saznao onaj od od vjere. E, poziv svakako mora se staviti jedan akcenat na taj poziv kako je Allah spomenutala znači onaj kako je Allah znači na, zapovjedio u Kur'anu udu ila sabili rabbike bil hikmeti wal mawizati al hasana wa billati hiya ahsan onaj kada pozivate <clears throat> udu ila sabili rabbike bil hikme kaže pozivajte sa mudrošću Eh, odovila <clears throat> se bili robike bil hikmeti vol meu idati il hasene kaže i onaj sa meu idom znači sa onaj da <clears throat> pozivaš na najljepši način znači hikmet, mudrost najljepši način poziva i kaže ođadilhom bileti hi ahsen i kada raspravljate sa njima raspravljate na najbolji način ali ovaj prvi dio da kažemo ajeta jeste odovila se bili robike bil hikmet znači pozivajte sa hikmetom sa mudrošću onaj Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Omen utiya hikmeta, fakad utiya illa khayran katira." kaže onaj kome Allah subhanahu wa dao znači mudrost kaže dao mu je ogromnu stvar i vjerujte Allah mi koji ima mudrosti on mu je dao a to je najveća stvar koju Allah subhanahu wa znači dao čovjeku e, od tih mudrosti subhana onaj čovjek mudrost je ogromna stvar ogromna stvar onaj i to je posebna tema o njoj se može pričati onaj i naširoko i nadugačko onaj samo ta mudrost je ogromna stvar u, u vjeri i, i mudrost kad čovjek upotrijebi ili kad čovjek ima mudrost sa mudrošću plijeni da kažemo srca ljudi e, <clears throat> kako je ja ću spomenuti jedno jedna anegdota ili jedno da kažemo događaj e, jedan alim, ne mogu da sjetim koji je alim došao mu je čovjek e, kaže šeh ja kaže tri puta skočim u vodu onaj, i kaže izađem i kaže opet sumnjam da li sam gledali li moje kaže tijelo uh, onaj pokvašeno 100% kaže jel, jel sam spreman da kaže klanjam ili mogu li klanjam tako ili ne klanjam kaže njemu ovaj alim ovaj šeh mu kaže ti ne moraš uopšte klanjati mudrost što je u pitanju mudrost i ta hikmet da kažemo koliko se onaj ovdje se može gledati eto kroz jednu anegdotu kaže ti ne moraš nikako ni klanjati pa ga ovaj upitao znači zašto da ne klanjam zna ovaj čovjek je znao da samo čovjek u tri situacije onaj ne može ne, neće biti pitan na suđem danu što zašto ne klanja zašto ne klanja pet puta dnevno da se muslimani ne, ne zavaraju ne jedan put dnevno, niti samo džumu. Musliman mora biti onaj, jer šart da bi čovjek bio musliman mora pet puta dnevno klanjati. Nažalost, mi muslimani nismo na, <laughs> navikli onaj, iz onog sistema smo pre, prenijeli, da kažemo, te loše navike. Nismo se navikli, nismo nisu nas naši roditelji možda onaj navikavali do ne sedme godine da, da pet puta dnevno klanjamo. Pa da nam, danas, danas nam je se teško kažemo priviknuti da nam odjednom da, kažem, da nam neko kaže ti nisi musliman ako ne klanjaš, a vjerujte da je tu m, a, nit razlik, da kažemo e, razdvaja muslimana od, od nemuslimana, znači nit je tanka i upitan je, Allah mi je upitan islam svakog čovjeka koji ne klanja pet puta dnevno, jer su došli hadisi na tu temu koji su upozoravajući, znači za čitav ummet, El ahdu ladhi bainana wa bainahum kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem el ahdu ladhi bainana wa bainahum as-salah fa man tarakaha faqad kafar kaže ugovor između nas muslimana i nemuslimana je namaz pa koga ostavi kaže učinio je kufr i ovdje je spomenut namaz jedan namaz I Allah mu poslanik da sam kaže koga ostavi, kaže učinio je kofr. I zato imate, uh, <clears throat> da kažemo, tih naših uh, mezhebskih onaj, velikana ili tih pravnika, onaj, temeljivača, utemeljivača mezheba, u, u jednom od tih mezheba imate, da kaže čovjek koji ostavi jedan namaz, onaj, da bi ponovo ušao u islam, mora se onaj pokajat Allahu okupat na novo i da na novo uđe u islam. I imate još mišljenja da znači ako bi čovjek ostavio jedan namaz i u tom momentu umro, a nije se uspio pokajat, kaže ide vječno u džehennem. I ovdje znači oba a, ovdje e, osjetljiva da kažemo mesela ili osjetljivo pitanje za primani nažalost mi nismo naučeni, onaj nismo naučeni, nismo e, imali možda priliku da nas naši roditelji tjeraju od, ili da nas a, e, privikavaju od sedme godine pa od desete godine kako je došlo hadis da nas možda malo iz, iz batinaju ako ne neklanjamo Ona, I onda nije, posle nije problem, kad se dijete privikne, kad se nešto, na nešto navikne, onda posle nije uopšte problem. Ovdje je problem, znači mi pričamo onima ljudima koji su, da kažem, možda propustili ili nisu imali priliku da, da ona, imaju takav odgoj. Nažalost, ona Međutim, to isto čovjeka ne izuzima iz, od, od odgovornosti. Svaki musliman koji sazna istinu, uh, on je mora prihvatiti pa makar duši bilo i teško i zato jeste upravo zato jeste upravo večerašnja tema znači borba znači naša sa našim dušama kako da naše duše znači budu žive znači da se vratim na, ovu, na ovaj <clears throat> na ovaj događaj ovaj e, šejh kaže ovom čovjeku kaže ti nisi obavezan da klanjaš ti nisi obavezan da klanjaš nikako pa ovaj se začudio zašto nisam obavezan da klanjam pa kaže ti dobro znaš da je Allahov poslanik rekao sallallahu alejhi ve sellem rufi'a qalamu an thalathatin kaže pero je podignuto sa, sa trojice ljudi kaže od djeteta dok ne postane punoljetno tad mu se ne, dok, dok god djete šerijetski ne postane punoljetno ne pišu mu se loša djela ali mu se pišu dobra djela ako, ako je djete klanjalo od sedme godine pišu, mu, pišu mu se loša dobra djela a piše se i njegovim roditeljima zato što su ga, njegovog, njegovog roditelja ako ga je probudio na sabah namaz pa ga opremio ga i da kažem utopio ga pa ga poslao u džamiju ako je blizu džamija sa njegovim babom, ako je sa babom, sa babom, ili ako nema babe, ako je džamija blizu, svakako ga mora poslati onaj i samo, ako je džamija blizu, ako nema opasnosti. Tako da i roditelj ima znači, onaj nagradu onaj prije punoljestva, a kad postane, onaj, kaže Rufija Kalemu Antelatetni, kaže, prvo je podignut sa trojice i prvo što je spomenuo, kaže, djeto znači, od djeteta, djetet se ne piše, znači, loša djela dok ne postane punoljetno, šerijatski punoljetno, punoljetno. Kaže i spavaču dok se ne probudi, čovjek sebi navio sahat, međutim nije čuo sahat i prespavao sabah namaz ili prespavao podne namaz ako je umoran pa prije podne legao nije čuo podne namaz, ušla i kindija namaz ili probudio se sunce, izašlo, neće ga Allah pita zato ako je sve znači dao od sebe, znači navio sahat i rekao onome, kajemo poroci, probudite me, niko se nije probudio, nije čuo sahat, prespavo saba, neće ga Allah zato kazniti i sa njega znači dignuto pero, ne pišu mu se loša djela. I kaže onaj treći jeste, kaže, luđak dok mu se pamet ne vrati, a kaže ti si od one treće kategorije ovom čovjeku koji je došao, koji je skočio u uvodu tri puta i rekao ja, kaže, opet sumnjam, mogu li klanjati ili ne mogu klanjati, pa mu rekao, kaže, ti ne moraš nikako klanjati. Onaj, znači, tri puta sko, onaj, skoči. Ovdje, ovdje, znači, da kažemo, taj dio hikmeta ili te mudrosti, onaj, kod uleme, kako, kako su bili mudri. I upravo ono što je Allah nam tada rekao, men utje hikmeten, fa kad utje hajren ketirak. Znači, kome je data, dat hikmet, dat mu je znači veliko veliki hajr i zato je obavezan znači da čovjek kad poziva znači svoju porodicu kad je naučio ona ispravno znanje a, a ispravno znanje znači u Kur'anu i sunnetu jer din je din islam je znači Kur'an i sunnet kaže Allahu wa kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem znači kaže Allah i kaže njegov poslanik jer je poslanik sallallahu znači imao obavezu da prenese ovaj din i on je bellaga risale on je dostavio znači poslancu wa addal amane znači svoj emanet je znači ispunio wa nasaha al umma i kaže on je nasihatio znači ummet on, i on je znači svoju zadaću da kažemo on odradio na dunjaluku <clears throat> i zato je znači din znači kaže kum kaže Allah i kaže poslanik to jeste da znači iz, znanje se uzima iz Kur'ana i sunneta na kraju kreva znači čitav ummet osim šije su složni da posle Kur'ana znači Buharina zbirka je najvjerodostojnija znači knjiga a, a to i upućuje da muslimani trebaju da čitaju znači prevod Kur'ana i da čitaju znači Buharinu zbirku onaj hadisa. Nažalost i sufije imaju, da kažemo, ne sve sufije, neke sufije imaju problema, ne daju znači svojim učenicima da, da oni čitaju sam, sami, da čitaju, znači da izučavaju znači Kur'an. O, kako bi jednostavno imali monopol na svojim eh, o, na muridima, na svojim učenicima, kako bi oni mogli da kažemo ispirati mozak tim onaj svojim učenicima i kako bi oni mogli da jednostavno imaju monopol nad njima. Nažalost, to je da kažemo zastranjivanje onaj, u vjeri, jer e, obaveza svakog muslimana, znači da on sam iščitava onaj, i Kur'an, da iščitava sunnet, da iščitava znači, onaj, hadise, a kad dođe nešto ne, nejasno, kaže Allah smo wa ta'ala fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun pitajte učeni ako vama nije nešto jasno ako ne znate međutim ono što je isto bitna stvar da svaki musliman mora to mu je obavezna one kako rekao poslanik da se ne talebu ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimin znači obaveza svakog muslimana da da onaj traži znanje da, iz, da, da, da traga za znanjem da izučava znanje e, nije šart apsolutno nigdje nema u islamu da je šart da se mora preko šeha da onaj stiče znanje znači svo znanje da se može sticati preko preko šeha e, šejhovi su u islamu da kažemo glavna spona kako bi čovjek spoznao da kažemo ispravno islam ali Kur'an je olakšan svakom čovjeku zato što Allah subhanahu wa ta'ala rekao vole kad je sadna al-Qur'an ili zikr fa hal min mudekir mi smo olakšali Kur'an kao uputu kao, kao zikr fa hal min mudekir ima li onoga koji će da, kaže, da, da uzme taj Kur'an da ga iščitava da ga, da ga proučava na kraju kreva eh, prve riječi koje su objavljene čitavom ummetu znači čitavom ummetu i muslimanima i nemuslimanima, a ovdje se najviše odnosi na muslimane, ikra bismi rabbik rabbikal keledi khalaq znači čitaju ime gospodara, ona i normalno čovjek koji iščitava koji čita e, ovdje isto moramo mora se upozoriti ili mora se skrenuti pažnja da e, ne smije biti šejh e, čovjeku knjiga kogod je knjigu uzeo za šejha on je osuđen znači na na dalalet na na zabludu na na na stramputicu međutim knjiga je da kažemo pomagalo onaj svakako kad dođu nejasne stvari feselu ahle zikri in kuntum la ta'lamun kako Allah subhanahu wa ta'ala rekao pitajte one pitajte učeni ako vi ne znate I ima dosta ne, ona, da kažemo, običnim ljudima ona, i hajde da kažemo i nama koji smo da kažemo izučavali islam tih godinama onaj dosta stvari pogotovo mlađi da kažem mi, ti mlađi ljudi dosta stvari dođe nejasno ali zato imamo imamo znači učene ljude koji su da kažemo svoj život posvetili uh, onaj islamu i onda im Allah smo tada dao, dao da saznaju i to je ta, to znanje je prenešeno tako da čovjek se često puta treba pomoći sa tom da kažemo ulemom svjetskom ulemom koja da kažemo za koju Allah smo tada znači posvjedočio onaj njihov ilm i muslimansu su posvjedočili znači njihov zna, njihov znači salahijet njihov znači onaj ilm i njihov da kažemo onaj e, rad po tom znanju <clears throat> da ne bi odulio puno, moram se vratiti onaj, u našu temu, znači na tu četvrtu tačku. Znači, koliko je bitno sva da čovjek opleveni svoju dušu i da se bori sa svojom dušom. Onaj, prvu stvar smo spomenuli, znači znanje. Drugu stvar smo spomenuli, znači da čovjek radi po tom znanju. Treću stvar smo onaj, spomenuli da čovjek mora pozivati onaj, onaj, u to znanje, znači mora širiti to znanje, odnosno ono što on radi, što on u svoju praksu onaj, uh, onaj primijenio, a svakako znači prvo znači mora svoje porodcu i onda ako stigne ako stigne znači ona i dalje je za porodicu će biti za porodicu, porodicu će biti odgovoran i Allah će ga subhanahu na sudnjem danu i pitati upravo za porodicu i ono što on saznao i ono što on u djelo spomenuo mora prenijeti to na, na, na svoju djecu a ako ne prenese ako svoj emanet ne bude onaj u upotpunio i ne bude izvršio svoj emanet, na sudjem danu neka svako dobro zna da će se dijete doći kačati, ovrati, reći babo što me nisi onaj, natjerao ono što si ti radio. Zašto nisi meni rekao da ja radim ono što, ti, što si ti radio, ono što si ti znao? Ako si znao, ako čovjek ostavi namaz da će ići u džehennem, što mi to nisi rekao i što me nisi tuko da klanjam? Što si me pustio da ja lutam, da ja idem da lumpujem, da ja idem da ne znaš uopšte gdje sam, onaj, što me nisi eh, tjerao da idem u džamiju, da idem sa ljudima koji onaj, su od, od vjere, koji će me uputiti, da kažem, koji će mi pomoći da, da, da se učvrstim u vjere. I svakako ovaj emanet je i tekako bitan i kad bi čovjek onaj, obratio pažnje na ove stvari, vjerujte, dosta bi se stvari promijenilo. A stvari se kuju, onaj, želio se kaže kuje dok je vruće, ili <clears throat> one, da kažemo, voćke se, uh, onaj, e, usmiravaju u, gdje da, u kojem pravcu da kažemo rastu ili kako da se oblikuju ona stabla, znači dok su još u onom mladom, dok su skroz mlade, znači dok su male, one kao, kao onaj, dok su mlade, razumiješ, tako isto železo dok je vruće, ono se koje, ovdje se hoće da kaže da onaj pojenta da muslimani moraju se kovati, znači dok su mladi, ona ili iskovati da kažem u jednog muslimana normalno koji ima poglede normalne znači prema vjeri prema ovom svijetu prema dunjalku dok je mlad čovjek znači on se onda uči tim stvarima u našem narodu kažu isto stara vlaha neprekrste i to ima svoje osim kome se Allah subhanahu wa smiluje, mi imamo znači isto dokaze da su ljudi preko 50 godina i preko 60 godina prihvatili se vjere, lumpovali, bili u komunizmu, razumijete, i sa tom crvenom knjižicom i bez namaza, bez ničega, međutim Allah otvorio srce, on je otvorio Kur'an, čitao prošto Kur'an, prošto razumijete, na islamsku literaturu, upoznao islam na kraju Allah subhanahu wa otvorio srce, digo ruke, Allahu gospodaru, oprosti mi za one moje e, da kažemo zlodjela ili nedjela onaj digo ruke zavapio Allah subhanahu wa taala pa mu se Allah smilovao znači onaj E, smilovo mu se pa, pa ga uputio na pravi put. Znači u islamu nema onaj grijeha koji je čovjek učinio, a da mu Allah ne može oprostiti, da mu Allah spontan neće mu oprostiti i smilova se. Samo je bitna stvar da se čovjek pokaje i da ne ide na taj, da se ne vrati na taj grije onaj, i da normalno nastavi onako kako se pokaju, znači da ide putem, onaj putem, da kažemo istine. Četvrtu stvar koju znači, je Ibn Kajim Rahmatullah Alehi znači spomenuo u ovoj večerašnjoj temi, najborba borba naša znači e, sa našim dušama onaj kako bi duše bile onaj na tom ispravnom kursu jeste da čovjek e, kada sazna stvari primijeni u praksu pozove znači ljude oko sebe on oko sebe mora e, da se pripremi mora da se pripremi na ezijet onaj mora pripremiti se na ezijet i mora da svoju dušu pripremi na sabur nema znači ove vjere neće Allah subhanahu wa ta'ala ostaviti nikoga u ovoj vjeri da ga neće iskušati. Da neće Allah subhanahu wa ta'ala vidjeti je li to radi Allaha ili radi nekog tamo e, čovjeka ili radi nekog interesa, ili radi nekog dunjalskog interesa. Čovjek isčitavao knjige, pa i možda i klanjao u prvim safovima, znači u džami, pa možda i pozivao znači jezikom onaj, ljude u vjeru. Ali uglavnom to je teško onaj sastaviti ove tri stvari, znači da čovjek stvarno se potrudi da traži znanje, i da u praksu primjeni to znanje i da pozove znači onaj ljude u tu vjeru ona a da nije iskren malo je ko onaj skoro haman nemoguće naći takvog čovjeka koji se stvarno posvetio vjeri i, i radi to onaj radi promijenio u praksu i pozvo, znači poziva druge ljude onaj a da nije znači iskren u tome oni koji su iskreni svakako Allah smo tada znači obećava obećava znači da će iskušati vjernike i znači mora se svaki čovjek pripremiti i ta duša da bi da kažemo borba znači naša sa našim dušama jeste da se pripremimo na sabor čovjek koji god je prihvatio se vjere pa do juče možda nije klanjao i iskreno se pokajao Allah smo tada pa proklanjao često puta ćete od, e, od, od roditelja, nažalost, nažalost od roditelja ili od brata ili od komšije, eh, kakav si dojuče je bio. I ne samo na tom da se završi, pa će ti onda spomenuti sve tvoje, da kažemo, aferime koje si imao prije, reći kakav si dojuče je bio, eh, ti ćeš sad ići u džamiju i ti ćeš e, i pustiti bradu, kako često puta <laughs> znaju reći, i ti ćeš ovo, i ti ćeš ono, ti ćeš ženu pobraditi ili ženu onaj pokrita, dojuče si ovakav bio, dojuče si nakav bio. E to su da kažemo, onaj plodovi plodovi onaj naše naše da kažemo privrženosti vjeri a moramo se pripremiti na iskušenje koje je jednostavno Allah subhanahu wa znači pripremio svakom čovjeku koji je ušao u vjeru i svakom na kraju krajeva mi smo svjedoci kogod je onaj malo podrobnije izučavao islam vidjećete da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači najviše ima iskušenja i on je najviše trebao da ima sabura i fala Allahu najviše osaborio onaj u ovoj vjeri i njega su isto proglašavali proglašavali da je lud pa da je sihirbaz, pa da je e, nema šta nisu mu pri, prikačili kad je pozivao ljude u islam da kažu la ilaha illallah muhammed rasulullah i da klanjaju namaz, da obavljaju onaj da daju zekat, da da idu na hadž. Jer Allah poslanik sa svem pozivao ono što danas isto od ljudi se traži. Ni ništa drugo, ni ništa drugo nije pozivao poslanik sa svem osim ono što mi što danas možda svaki musliman koji e, zna vjeru pa poziva da kažemo i svoju porodicu ili svoje da kažemo komšije ili svoje prijatelje. Onaj međutim na, na, na tom putu svakako čovjek mora se pripremiti onaj da će imati onaj prepreke i ne samo to da će imati prepreke nego ezijet أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين ولما يعلم الله الذين أم حسب الناس أن يدخلوا الجنة ne mogu da sjetim ajeta ne, mogu, ne možem sada na, dođe, na dođe onaj uglavnom zar misle ljudi da će onaj ako kažu mi vjerujemo da ih neće Allah smo znači iskušavati kaže mi smo i prije njih iskušavali znači ljude Ona, I to je poznata stvar. Nijedan poslanik nije bio da nije imao iskušenja. Nijedan haman e, musliman nije bio da nije imao iskušenja. E, ono što je bitna stvar da čovjek se pripremi na sabor, onaj, da osaburi i da Allaha subhanahu wa ta'ala moli znači da na onom što je saznao, što je u praksi primijenio, što je pozivao, znači što poziva ljude znači u to što on, u to djelo da e, moli Allah subhanahu wa ta'ala znači da osaburi na tome i da sa tim sretne svoga gospodara i na taj način jedino može uspjeti sa ovog dunjaluka i jednostavno spasi se na ahiretu Allaha, molim smo nadala da budemo mi od onih koji će svakako primijeniti onaj, ove stvari u praksu i koji će sa svojom sa dušom boriti dok ne ispuste dušu sa ovog dunjaluka i da sretnu Allaha smo nadala da on da zadovoljan sa, njim, sa njima za ove sve stvari čovjek ne može osim onaj, ako ne bude Allaha subhanahu wa znači iskreno molio da mu da uspjeha u ovim stvarima, a ja Allah subhanahu wa ta'ala znači prvo molim da nas učvrsti sve i da nam e, da husnul hatime, da nam znači naš završetak bude sa tim pečatom Islama. Jer rekao je Allahu poslanik sasne, kome zadnje riječi budu la ilaha ila Allah, dehal el dženne. Znači kome budu zadnje riječi la ilaha ila Allah, ući će u džennet. I zato Allaha molimo smo da nam se svima smiluje i da nas uvede u džennet. <clears throat> Subhanak Allahumma, bihamdike, šedun la ilaha ila, anta stavu, dokole, tu